Marijos augintinė. Vieno didelio miško pakrašty gyveno metkirtys su pačia ir turėjo tik vieną vienintelį vaiką, trejų metukų mergaitę. Bet buvo jie tokie vargšai, kad nesuteko net duonos kasnio ir nežinojo, ką duoti savo vaikui valgyti. Vieną rytą metkirtys susirūpinęs išėjo į mišką savo darbo dirbti. Kertais medžius, ogi žiūri – Priešai stovi graži aukšta moteris, su spindinčių žvaigždžių karūna ant galvos. Ir sako jam, aš esu mergelė Marija, kudikėlio Jėzaus motina. Tu neturtingas, galo su galu nesuduri. Atnešk man savo mergaitę. Aš paimsiu ją pas save, žiūrėsiu ir būsiu jai kaip tikra motina. Metkirtys paklausė, atnešė mergaitę ir atidavė Marijai, o ta pasėmė ją su savim į dangų. Mergaitė ten nieko netrūko, valgė piragaičius, gėrė saldų pieną, vilkėjo aukso drabužėliais ir žaidė su angeliukais. Kai suėjo jai 14 metų, kartą pasišaukė ją mergelė Marija ir sako, Mielas vaikeli, aš išvykstu į tolimą kelionę ir palieku tau saugoti raktus nuo trylikos dangaus karalystės durų. Dvylika durų gali atrakinti ir apžiūrėti visas ten esančias grožybės, bet tryliktų, nuo kurių yra va šitas mažas raktelis, nevalia. Saugokis, netidaryk jų, kitaip užsitrauksi nelaimę. Mergaitė pažadėjo klausyti, ir kai tik Marija iškeliavo, Tuoj pradėjo apžiūrinėti dangaus karalystės kambarius. Kasdien atidarydavo vienas duris ir taip apžiūrėjo dvylika kambarių. Kiekviename jų sėdėjo apaštalas, apsuptas didžiulio spindesio, ir mergaitė džiaugiasi visą tą prabangą ir grožybę, džiaugiasi kartu su ja ir visur ją lydintis angeliukai. Liko tik tos uždraustos durys, bet mergaitėj labai knietėjo sužinoti, kas už jų slypi, ir ji tarė angeliukams. Visai aš jų netidarysiu ir į vidų neisiu, tik trupučiuką praversiu, kad galėtume dirstelėti pro plyšelį. Oi, ne, ne, draudė angeliukai, tai būtų nuodėme. Mergelė Marija neleido, jei nepaklausysi, gali dar nelaimę užsitraukti. Mergaitė nutilėjo bet pagunda širdyje nenorimo. Graužė ir graužė, vis nedavė ramybės. Ir štai vieną kartą, kai angeliukai buvo kažkur išlėkę, jai dingtelėjo mintis. Dabar aš čia vienu į vieną galėčiau dirstelėti, juk niekas nežinos, ką aš padariau. Susieškojo raktelį, o kai jis jau buvo rankoje, įkišo į spyną ir įkišusi pasuko. Duris tik virst atsidarė ir mergaitė išvydo ten sėdinčią švenčiausią trejybę, visą žėrinčią ir spinduliuojančią. Kurį laiką jis stovėjo ir nustebusi viską apžiūrinėjo, paskui vos vos prisilietė pirštu prie to spindesio ir pirštas bemat apsitraukė auksu. Staiga ją pagavo baisi baimė. Trinkt užtrenkė duris ir nubėgo. Tačiau baimė nesiliovė persekiojusi, kad ir ką darė, niekas negelbėjo. Širdis blaškėsi kaip pašėlusi ir negalėjo nurimti, o ir auksas nuo piršto nenyko, nors ir kiek ji mazgojo ir trynė. Neilgai trukus sugrįžo iš savo kelionės Marija. Pasišaukė mergaitę ir paprašė gražinti dangaus raktus. Kai mergaitė ištiesė ranką su raktų ryšuliu, Marija pažvelgė ją į akis ir paklausė, o tryliktų durų nebuvai atidariusi? Ne, atsakė mergaitė. Marija pridėjo ranką jai prie krūtinės, pajuto kaip spurda ir blaškosi jo širdis ir suprato, kad mergaitė sulaužė priesaiką ir atidarė duris. Tada jį paklausė dar kartą, ar tikrai nebuvai atidariusi? Ne, antrą kartą atsakė mergaitė. Dabar Marija pamatė mergaitės pirštuką. Nuo prisilietimo prie dangiškojo spindesio apsitraukusi auksu. Ir jai nebeliko bejonės, kad mergaitė nusidėjo. Ir trečias įk paklausė. Ar tikrai to nedarėjai? Ne, trečias įk išsigynė mergaitė. Tada Marija tarė jai, tu manęs nepaklausėjai, o dabar dar meluoji, daugiau tu neverta danguje būti. Ir suliktai žodžiais mergaitė grimzdo nugrimzdo į kietą miegą, o kai pabudo, žiūri, begulinti žemėje, vidurniai žengiamos tankynės. Norėjo sušukti, bet negalėjo žado atgauti. Pašoko ir norėjo bėgti, bet kur puola, visur kelią pastoja tankus erškėtrožių brūzgynai. Nei pralysi, nei prasibrausi. Toje glūdumoje augo senas išdubęs medis. Jo drevė ir tapo mergaitei prieglopščiu. Čia jį įlyzdavo ir užmigdavo, kai ateidavo vakaras. Čia slėpdavosi, kai siausdavo audros ir lietus, bet tai buvo varganos dienos ir kaip prisimindavo, kaip gražiai gyveno danguje ir kaip su ja žaisdavo angeliukai, tuoj apsipildavo graudžiomis ašaromis. Mito vien tik šaknelėmis ir miško uogomis. Jas rankiodavo, kol tik galėdavo. Rudenį prisineždavo į savo drevę prikritusių riešutų ir lapų, riešutais žiemą palaikydavo gyvasti, o kai užėdavo pūgos ir speigai, įsirausdavo kaip žvėriukštis į lapus – ir šitaip gindavosi nuo šalčio. Neilgai tvėrė suplyšo jos drabužiai ir pamažu nulakstė nuo kūno. Kai tik saulutė vėl pradėdavo šildyti žemę, ji išlyzdavo iš savo išdubos, atsisėsdavo po medžių ir ilgi plaukai uždengdavo ją iš visų pusių lyg koks apsiaustas. Taip slinko metai po metų, o ji vis stumė dienas – vis kentė šios žemės vargus. Vieną kartą, kai medžiai vėl gražiai sužaliavo, miške medžiojo tos šalies karalius ir vijosi stirną. Bet toji ėmė ir įbėgo į brusgynus, augančius aplink miško laukime. Karalius nusėdo nuo žirgo ir ėmė kalavijus skintis kelią per krūmus. Kai galų gale prasibrovė, žiūri, po medžiu sėdi nuostabaus grožio mergaitė, nuo galvos lygi kojų apsiklėtusi aukso plaukais. Karalius stovėjo be žado ir akių nuo jos atitraukti negalėjo. Galiausiai prašneko ir tarė, kas tu tokia? Kodėl sėdi čia, toje girių glūdumoj? Tačiau mergaitė nieko neatsakė, nes negalėjo burnos praverti. Karalius dar paklausė, ar nenorėtum su manim keliauti į mano rūmus? Mergaitė tik linktelėjo galvą. Karalius paėmė ją ant rankų, užsisodino ant žirgo ir išjojo su ja namo. Sugrįžęs į karaliaus rūmus, liepė aprengti gražiais rūbais ir apipylė visokiausiomis gerybėmis ir nors ji negalėjo kalbėti, bet kad buvo tokia graži ir žavi, karalius karštai ją pamilo, o neilgai trukus ir vedė. Praėjo maždaug metai ir karalienė pagimdė sūnų. Naktį, kai į vieną gulėjo lovoje, pasirodė mergelė Marija ir tarė, Jeigu pasakysi teisybę ir prisipažinsi, kad atidarėjai uždraustas duris, aš atversiu tau lūpas ir gražinsiu kalbą. Bet jeigu ir toliau atkakliai ginsies ir nenorėsi išpažinti nuodėmės, aš paimsiu tavo naujagimį ir išsinešiu. Dabar karalienė valandėlę atgavo žadą, kad galėtų atsakyti, bet užsispyrusi laikėsi savo ir tarė, ne, uždraustų durų aš nebuvau atidariusi. Tada Marija paėmė kūdikį karalienė iš rankų ir pradingo. Kitą rytą, neradę kūdikio, dvariškiai ėmė šnapždėtis, kad karalienė esanti žmogėdra ir nužudžiusi savo tikrą vaiką. Ji visą tai girdėjo ir pasiteisinti negalėjo. Tačiau karalius Nenorėjo tomis kalbomis tikėti, nes labai žmoną mylėjo. Po metų karalienė vėl pagimdė sūnų. Naktį pas ją vėl atėjo mergelė Marija ir sako, jeigu prisipažinsi, atidariusi uždraustas duris, aš gražinsiu tau kūdikį ir atrišiu liežuvį. Bet jeigu neišpažinsi savo nuodėmės ir toliau ginsies, aš išsinešiu ir šitą naujagimį. Ir karalienė vėl atsakė, ne, uždraustų durų nebuvau atidariusi. Tada Marija paėmė kūdikį iš rankų ir nusinešė į dangų. Rytą, kai vėl buvo pasigesta kūdikio, žmonės visa burna ėmė šnekėti, kad karalienė jį suėdusi. Ir karaliaus patarėjai pareikalavo traukti ją į teismą – Tačiau karalius taip karštai mylėjo žmoną, kad negalėjo tuo patikėti ir savo patarėjus pribaudė, prigrasino, kad nedrįsto apie tai ir išsižioti. Kitais metais karalienė pagimdė gražią dukrytę. Naktį trečią kartą pasirodė jai mergelė Marija ir tarė. Eime su manim. Ji paėmė karalienę už rankos, nusivedė į dangų ir parodė abu jos vyresniuosius vaikus. Jie žaidė su žemės rutuliu ir šypsojosi į ją žiūrėdami. Karalienė apsidžiaugė pamačiusi savo vaikus, bet Marija tarė, ar tavo širdis dar neatsileido? Jeigu prisipažinsi, atidariusi uždraustas duris, aš gražinsiu abu tavo sunelius. Ir karalienė trečias iki atsakė, ne, uždraustų durų nebuvau atidariusi. Tada Marija gražino ją vėl ant žemės ir paėmė trečią vaiką. Kitą rytą, kai pasklido toji žinia, visi vienu balsu ėmė šaukti Karalienė žmogėdra, į teismą ją! Šį kartą karalius jau nebegalėjo prieštarauti savo patarėjams ir teko karalieniai stoti į teismą o kad ji negalėjo kalbėti ir pasiteisinti, tai buvo pripažinta kalta ir nuteista sudeginti. Ir buvo sukrautas laužas. Bet kai ją pririšo prie stulpo ir aplinkui pradėjo liepsnuoti ugnis, kietas jos puikybės ledas sutirpo, atgaila sugraudino širdį ir ji pagalvojo, o kad nors prieš mirtį galėčiau prisipažinti, jog buvau atidariusi tas duris. Ir staiga atgavo jį žadą ir garsiai sušuko, taip, Marija, aš tą padariau. Ir tučtojau iš dangaus prapliupo lietus. Užgesino liepsnas, virš galvos sutvisko šviesa ir žemėn nužengė mergelė Marija su abiem jos sūneliais prie šalies ir naujagime dukrele ant rankų. Ji maloniai tarė karalieniai. Kas prisipažįsta ir gailisi nuodėme padaręs, tam ji atleidžiama. Paskui atidavė jai visus tris vaikus, gražino kalbą ir apdovanojo laimę visam gyvenimui